qizg'anaman dinim niman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dinim ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dinimdan g'arib bo'ldim mana shu ekan dunyo bu dunyo o'tib boryapti birodarlar hammamizga Alloh taolo bitta ajalni bergan. Qaysi yoshga kirishimizdan qat'iy nazar bitta ajal bergan. Bitta shu boshga berilgan bitta ajal ekan. Musulmonman deb qo'ygan ekanmiz. musulmon bo'lgan holatda bir sharaf bilan o'lsa, bu odam hech ham ichidan ha bu dunyoda ham xafa bo'lmay ketadi, Alloh ham oxiratda xafa qilmaydi bu odam. Hamma amallarimizga, qilishlikka hamma yoqqa hujjatlar tayyor bo'ldi, qoyim bo'ldi. Yana endi nimani kutib o'tiribdi ummat? Qani bugungi kunda shahid bo'lishlikka tayyor bo'lgan qalb egalari? Biz bugungi kunda aytamizki, kim hozir oxiratga mahkam iymoni bo'lgan, komil iymoni bo'lgan kishi bo'lsa, bugun insonga berilgan eng qulay fursat. Agar biz Allohni rozi qilsak, albatta Alloh bizni rozi qiladi. Uchun ziyoda qizg'anaman diniman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim senin üçün ziyade Allah'ım sen yolla bizni Çıkın dedin çıktık biz Cenge kirsek kolla bizni Vatan bütün yıktık biz Allah jangga kirsak qo'llab bizni vatan butun yiqdik biz qizg'anaman dini niman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dinimdan g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda kufr bo'lsa yonsin Kökni tutsin meyli nolim Bossin zulmni tufon Küfür bo'lsa yonsin olam Kulga aylansin jahon Kökni tutsin meyli nolim Bossin qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dininman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda senin için ziyan